Rekao je pisac knjige o Tevhidu da mu se uzvišeni Allah dželle še'nu smiluje. Babu ma jaa fi sihr. Poglavlje koje govori o sihru. kažu islamski učenjaci po pitanju sihra i njegove definicije da sihr u etimološkom odnosno jezičkom značenju znači da je sihr u arapskom jeziku sve ono čiji uzrok je skriven ili nepoznat odnosno da se njegova radnja dešava u tajnosti odnosno da mu je radnja izuzetno prikrivena i skrivena zbog ovoga nazvan je sehur u Ramazanu kada se ljudi pripremaju za post i kada se sehure nazvana je od ove riječi sehurom zbog toga što tada ljudi ljudima dolazi vrijeme sehura polagano i tajnovito u zadnjoj trećini noći A što se tiče šerijaskog značenja sihra, ono se može promatrati kroz dva načina njegova. Prva vrsta sihra jeste sihr koji biva zapisima odnosno hamajlijama ili učenjem nekakvih nepoznatih riječi gdje sihirbaz vraćar ili gatar učeći tako veže u čvor određene stvari ili predmete izgovara imena džina ili šeitana odnosno nerazumljive riječi i na taj način čini štetu sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala jer treba čovjek vjernik i vjernica da zna da ne mogu naštetiti nikome osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala kako kaže uzvišeni Allah jalla še'nu وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله oni nikome nisu mogli naštetiti osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala dok druga vrsta sihra biva na način da sihirbaz, vraćar ili gatar spremi odnosno pripremi sihr na određenim prašcima ili lijekovima i na taj način čovjek unoseći u sebe taj napitak učini mu se sihr i onda ovaj sihr ima uticaj na njegov razum na njegovu dušu pa čak i na njegovo tijelo od tuda kažu islamski učenjaci da sihr može proizvesti bolest i da može uticati na tijelo do te mjeri da može ubiti čovjeka sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Uglavnom, ova druga vrsta sihra biva upotrebljavana u slučaju kada se hirbaz hoće da razvede čovjeka od žene, žene ženu od čovjeka ova vrsta sihra biva upotrebljavana upotrebljena onda kada hoće recimo da čovjeka privoli njegovoj ženi ili da učini muža pokornim njegovoj suprugi, supruzi tako da postane potlačen i ponižen da sluša sve njene naredbe odnosno da se kloni njenih zabrana shodno ovome draga braćo i sestre treba da znamo da sihr njegovo učenje ili podučavanje nekoga drugome drugoga sihru treba čovjek da zna da on biva nekada širkom a nekada velikim grijehom biva širkom biva kufrom Allahu subhanahu wa ta'ala u slučaju ako čovjek upotrijebi džinna ili šeitana u spravljanju sihra dok kako kažu islamski učenjaci ako to bude nabačen sihr bez upotrebe džinna ili šeitana onda biva velikim grijehom prema Allahu subhanahu wa ta'ala shodno ovome razišli se islamski učenjaci po pitanju da li si hirbaz da li vraćar ili gatar koji pravi sihr biva um, nevjernikom odnosno da izađe iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri tako nema sumnje da kažu islamski učenjaci da ova osoba biva nevjernikom u Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga što je uzvišeni Allah jalla še'nu jasno u Kur'anu u suri Al-Baqara obavijestio da je sihr kufr Allahu subhanahu wa ta'ala kako kaže Allah jalla še'nu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر gdje uzvišeni Allah jalla še'nu obavještava o onima koji su slijedili ono što su šejtani govorili o vlasti Sulejmana alaihi salam i Allah čisti Sulejmana od potvora koji su šejtani iznijeli na Sulejmana i kaže da nije Sulejman ni u kom slučaju učinio kufr Allahu nego da su šejtani učinili kufr zbog čega pogledajte draga braćo i sestre učinili su kufr ju'allimuna nasa sihru zbog toga što su podučavali zbog toga što su podučavali ljude sihru i na taj način Allah je jasno rekao da su šitani učinili kufr Allahu subhanahu wa ta'ala i ovako i ovako govorili su i dva meleka koja su došla kao iskušenje dva meleka koja su došla kao iskušenje u Babilon Harut i Marut gdje su govorili ljudima nakon što bi ih podučili sihru إنما nahnu فتنة fala تكفر Mi smo fitna mi smo iskušenje preko koga Allah subhanahu wa ta'ala iskušava ljude zato nemojte biti nevjernici nemojte učiniti kufr Allahu subhanahu wa ta'ala iz ova dva mjesta u ovom kuranskom ajetu jasno uzvišeni Allah jalla še'nu govori i objašnjava da podučavanje sihru ili učenje i naučavanje njegovo jeste jasan kufr Nevjernstvo koje čovjeka potpuno izvodi iz vjere Allaha subhanahu wa ta'ala A što se tiče, draga braću i sestre, sihra, koji biva vještinom ili brzinom određenih pokreta, kao što često puta možemo vidjeti kod mađioničara, kažu islamski učenjaci, ako to bude zbog vještine i spretnosti čovjekovih ruku, bez upotrebljavanja džinna i šitana, da to nije kufr Allahu Đalla ali da biva velikim grijehom jer je njegov čin zasnovan na prevari i obmani ljudi odnosno njihovih očiju od dokaza draga braćo i sestre koji upućuju da se hirbaz izlazi iz vjere jesu i riječi Allah subhanahu wa ta'ala ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق oni su znali da onaj koji bude upotrijebio sihr da nema nikakvog udjela na ahiretu kaže Hasan al Basri lejse lehu din on sihirbaz nema apsolutno vjere na sudnjem danu što znači da će doći bez vjeri bez islama pred Allaha subhanahu wa ta'ala na sudni dan sada se postavlja pitanje zbog čega je pisac knjige o tevhidu spomenuo baš poglavlje o sihru u ovoj knjizi koja govori o tevhidu Allahu subhanahu wa ta'ala o jednoći Allahu jalla še'nu kažu islamski učenjaci komentatori knjige Teuhida da je pisac spomenuo zbog toga zbog toga što sihr u većini slučajeva biva preko šeitana preko džina odnosno ne može sihirbaz učiniti sihr osim nakon što počini širk i kufr Allahu subhanahu wa ta'ala i da je to tako potvrđuje na prvom mjestu kako što smo vidjeli Kur'an knjiga Allah subhanahu wa ta'ala zatim i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ali isto tako draga braćo i sestre mnogi ispovijesti sihirbaza vraćara ili gatara koji su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala gdje jasno iz njihovi ispovijesti nakon što su se pokajali Allahu gdje su ispričali svoje događaje i svoje doživljaje odnosno dijela koja su činili da bi im šeitan odnosno džin učinio uslugu i unabacio, odnosno učinio neki sihr, jasno upućuje iz njihovih riječi i njihovi ispovijesti da nisu mogli uraditi sihr, da nisu mogli nekome naštetiti, osim tek nakon što bi stupili u kontakt sa džinima, odnosno šeitanima, odnosno nakon što bi počinili jasan kufr, jasan širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Lično sam čitao određene ispovijesti onih sihirbaza neki gdje su pričali svoje svoja djela koja su morali počiniti da bi tek nakon toga mogli stupiti u vezu sa džinima odnosno šeitanima tako grupa njih spominje da su morali doći u džemat i to na vrijeme da bi klanjali namaz u džematu i da budu što bliže imamu da bi ih ljudi vidjeli ali nisu smjeli da dođe pod abdestom na namaz odnosno kada bi ušli u namaz morali bi što god mogu više opsovati na sallallahu alafije što više opsovati naj, neću stvar Allaha subhanahu wa ta'ala ili poslanika ili mnoge druge stvari tako da su u očima ljudi izgledali kao pobožnjaci oni koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala koji voli Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iz njovih riječi dolazile su lijep iz njovi usta dolazile su lijepe riječi ali u njovim srcima je bio kufr Allahu subhanahu wa ta'ala i radili su u tajnosti stvari kojima se vjerniku od kojih se vjerniku zgrožava srce u prsima bileži imam i Buharija u poglavlju koji govori o oporukama Kitabul Vasaja u svome sahihu i bilježi imam i muslim također u svome sahihu u knjizi Kitabuli iman u svome sahihu poglavlje koji govori o imanu da je rekao Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam rekao ištenibu seba ištenibu seba al mubiqat klonite se draga braćo i sestre sedam stvari sedam stvari koje ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam opisao kao el mubiqat dijela koja u potpunosti uništavaju i upropaštavaju čovjeka pogledajmo draga braćo i sestre u ovom hadisu rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ičtenibu što znači udaljite se i otiđite u stranu da budete daleko od ovih sedam stvari kojima, koje ću ja spomenuti u ovom hadisu jer nema sumnji kada Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže udaljite se i klonite se budite što dalje od njih jasnije daleko jasnije upućuje ova hadis zabranu da se čovjek uopće ne približava ovim stvarima nego da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nemojte činiti jer kada čovjek ode daleko od harama kada ode daleko od ovih sedam stvari nema sumnji da će da neće doći u iskušenje da ih onda uradi na ovom hadisu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Ebu Hureyri neki od islamskih učenjaka su rekli da postoji samo sedam velikih grijeha međutim bilježi imaju taberani od Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma da je bio upitan koliko ima velikih grijeha s ovom hadisu aludirajući ovaj pitalac da, da, se, da i postoji samo sedam velikih grijeha pa je rekao Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma da broj velikih grijeha je bliže broju 70 nego broju 7 a u drugoj predaji da je broj velikih grijeha bliži broju 700 nego 7 ovih ovdje koji su spomenuti ali ovdje se želi reći draga braćo i sestre da su ovi grijesi među najvećim grijesima Allahu subhanahu wa ta'ala zbog toga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadisu nastojao da sakupi najveće grijehe prema Allahu subhanahu wa ta'ala shodno ovome hadisu draga braćo i sestre treba da znamo da postoji drugi veliki grijesi mimo ovih grijeha koji su spomenuti ovdje u ovome hadisu shodno kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naveo primjer da će biti sedam ljudi sedam kategorija sedam vrsta ljudi na sunjem danu koji će biti u hladu arša Allaha subhanahu wa ta'ala kada drugoga hlada neće biti osim njegova kad u islamski učenjaci nije želio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam da ograniči da će samo biti sedam kategorija koji će biti u hladu arša. Ne, bit će i drugih kategorija, bit će i drugih ljudi koji će biti u hladu arša Allah subhanahu wa ta'ala, ali ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo da su oni najpreći koji će da budu u hladu arša. Tako i ovdje, u ovom hadisu koji je sa nama večeras, koga komentarišemo, treba da znamo da nije da nisu veliki grijesi ograničeni sa brojem sedam, nego da oni su daleko veći. Pa kada su čuli ashabi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam klonite se, bježite u stranu udaljite se od sedam velikih grijeha koji, čovjek, koji čovjeka vode u propast pogledajte ashaba radi Allahu ta'ala anhum pogledajte ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji su bili i tekako željni da saznaju koji su to grijesi pa su pitali قالوا يا رسول الله وما هن او الله poslanice pogledajte edeba pogledajte ahlaka pogledajte poštovanja ashaba prema Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam o Allahu poslaniće koji su to grijesi pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na prvom mjestu širku billah širk Allahu subhanahu wa ta'ala izjednačavanje bilo čega i bilo koga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa Allahom jalla še'nu o ovome velikom grijehu mi smo govorili mnogo puta u našim prijateljnim predavanjima zato nećemo se na njemu posebno zadržavati a drugi grijeh koga je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam jeste baš ono o čemu mi večeras govorimo a to je sihr koga ljudi čine i koga ljudi podučavaju želeći na taj način da naude drugim ljudima jeste draga braćo i sestre kako i ne bi bio spomenut u kontekstu zajedno sa širkom Allahu subhanahu wa ta'ala ovaj opak i veliki grijeh jer koliko je rastavljenih brakova koliko je rastavljenih porodica koliko je proplakanih večeri od strane žena za svojim supru, supruzima koliko je belaja nanešeno putem sihra Pa ako čovjek samo ovu stvar skonta, ako čovjek samo malo bolje razmisli koliko je trema unešeno u kuće muslimana i muslimanki zbog zavidnosti komšija i komšinki, zbog toga što su vidjeli da njegov, njihove komšije bolje žive ili da imaju miran dom, da imaju mirnu kuću, da imaju lijepu familiju i porodicu. I onda šta je rješenje? Otići si hirbazu, otići vraćaru, otići gataru i uzeti hamajliju ili uzeti određenu tvar tekućinu ili napitak i ubaciti na takav način podnetnuti zapis ispod praga ili na neko drugo mjesto i nauditi svome komši i kako i ne bi bio kufr Allahu subhanahu wa ta'ala ovako djelo jer pogledajte koliki belaj koliki nered koliki fesa čovjek čini sihrom u odnosu na ostale ljude zato treba da znamo da je uzvišeni Allah enu rekao ولقد اشتراه ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق ما له في الآخرة من خلاق oni su saznali i znali su da onaj koga počini ko počini sihr da nema nikakvog udjela nema očekivati šta na ahiretu na sudnjem danu pred Allahom subhanahu wa ta'ala kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadithu spominjući četvrti veliki grijeh وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق i ubiti ubiti stvorenje ubiti čovjeka ili ženu onoga koga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se ubije osim sa pravom kažu islamski učenjaci u komentaru ovog dijela haditha da pod ovom rečenicom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam podrazumijeva se da nije dozvoljeno ubiti četiri kategorije ljudi. Nije dozvoljeno ubiti vjernika, mu'mina ili mu'minku Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, nije dozvoljeno ubiti zimmiju. A zimmija jeste štićenik koji dođe i živi u državi gdje vladaju muslimani, ali on dođe i nastani se tu i plaća džiziju, plaća porez u islamskoj državi u zajedničku blagajnu Bejtul Mal zajedničku blagajnu muslimana ovakvu osobu bez obzira da li bio kršćanin da li bio židov nije dozvoljeno ubiti nego njemu se garantuje život, njemu se garantuje čast, njemu se garantuje i metak do te mjere draga braću i sestre da se, se islamski učenjaci razišli po pitanju vjernika koji ubije bespravno ovog štićenika koji dođe da živi među muslimane i plaća džiziju zbog svoga kufra i nevjerstva u Allaha subhanu wa ta'ala do te mjere kažem da se islamski učenjaci razišli ukoliko bi čovjek vjernik ubio kršćanina ili židova koji je zaštićen na ovakav način razišli su se u tom slučaju da li se i on treba ubiti međutim ono što je ispravno mišljenje jeste da se ne ubija vjernik za nevjernika ali se kažnjava zatvorom i ostalim sankcijama shodno islam, u, shodno sudi koji vlada u islamskoj državi. Treća kategorija ljudi koji nije dozvoljeno ubiti jeste isto tako kršćanin ili židov ili vatropoklonik koji se zove El Muahid a to je osoba koja živi među, u svojoj državi među kršćanima ili židovima ali mi imamo ugovor imamo sporazum o miru sa njima tako da ukoliko bi on došao na našu teritoriju ako imamo ugovor jer u islamu draga braćo i sestre jeste ugovor svet nije ga dozvoljeno prekršiti tako da nema problema ako bi on došao na teritoriju koju kontrolišu muslimani u tom slučaju njemu islam garantuje njegovu čast i njegov imetak i njegov život i četvrta kategorija ljudi jesu oni koji su nazvani al-musta'min to je osoba nevjernik, kršćanin ili židov koji živi na teritoriji koja je u borbi u momentu određeno vremenskom periodu sa muslimanima. Međutim, ukoliko bi zatražio utočište kod muslimana da dođe radi trgovine recimo ili da radi pregovaranja sa muslimanima ili da se upoznao u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri pa da uđe u Allahu dželle šanu vjeru, da uđe u islam. U tom slučaju nije dozvoljeno ukoliko muslimani garantuju sigurnost i daju mu utočište u svojoj državi, nije dozvoljeno, draga braću i sestre, da mu se bilo šta učini nažao. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa in وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ الْمَأْمَنَةِ gdje kaže uzvišeni Allah poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam ako neko od mušrika dođe i zatraži od tebe utočište zatraži od tebe zaštitu bez obzira što si u borbi protiv mušrika ti mu daj utočište da čuje Allahov govor da čuje što kaže Allah što kaže Allah poslanik da su pozna sa Allahovom vjerom da su pozna sa Islamom i onda ponovo ga vrati sigurnog na njegovu teritoriju nakon što je čuo o Allahovu subhanu wa ta'ala vjeri vrati ga sigurnog na njegovu teritoriju. A što se tiče, draga braćo i sestre, onih koje uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio da se ubiju među muslimanima jesu oni koji počinje blud ali su oženjeni ili udati jer čovjek oženjen ili žena udata koja počini blud treba da zna da je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala odredio smrt da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio smrt kamenovanjem ili čovjek koji ubije drugog čovjeka namjerno, pazite ne nahotice, nego namjerno sa predumišljajem Allah subhanahu wa ta'ala odredio kisas u kome je život za vjernike gdje je spas čovječanstvu da se smrtna kazna izvrši nad onome, nad onom osobom koja je ubila namjerno namjerno onu drugu osobu bespravno i ovo je život ovo je sigurnost na ovakav način u islamskoj državi gdje kada čovjek zna da ako ubije namirno sa predumišljajem ako zna da će biti on sam ubijen u tom slučaju u tom slučaju draga braćo i sestre neće neće učiniti ovako gnusa, gnusno djelo takođe osobu koju je dozvoljeno ubiti jeste osoba koja je ostavila Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru nakon što je ušla u nju nesilom onda Allahov sud Allahov zakon jeste da se ta osoba poznata kao murted otpadnik od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri ubije nakon što biva pozvan ponovo u Allahu vjeru da se pokaje pa ako ne bude se pokajao onda mu slijedi smrtna kazna međutim draga braću i sestre treba da znamo treba da znamo da izvršenje općenito kazni općenito kazni bilo smrtne ili neke druge krivične u islamu je regulisano na taj način da to država rješava da to vladar u islamskoj državi rješava odnosno sudovi kad je koji imaju vlast koji imaju vojsku, policiju iza sebe a nijekom slučaju da to rade pojedinci jer u tom slučaju u tom slučaju nastao bi opći haos i Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je nastavio u ovom hadisu od sedam dijela koji čovjeku propoštavaju i bacaju ga u propast jeste jedenje kamate u aklu riba jeste draga braćo i sestre jer s kojim pravom s kojim pravom da čovjek uzme kamatu s kojim pravom da ti ja dadnem da ti ja dam stotinu maraka a za mjesec ili dva ili tri mjeseca tražim od tebe stotinu deset ili stotinu pedeset s kojim pravom zato draga braćo i sestre jedan od najvećih griha jeste kamata koju uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala strogo, strogo zabranio i na sunjem danu oni će ustajati svojih kaburova oni koji budu jeli kamatu onako kao što ustaje čovjek koji je opsihran koga je dodirnuo džin gdje će biti kao lud i izbezumljen a neki komentatori Kur'ana spominju u komentaru kuranskog ajeta i sure Bekare da će uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala dati onome koje je evo kamatu dati sablju u ruke i bit će mu rečeno hajde bori se protiv Allah subhanahu wa ta'ala jer onaj koji se bavi kamatom ovdje na dunjalu ko on je objavio rat Allahu i poslaniku pa shodno tome na sudnjem danu bit će nagrađen shodno svome dijelu na dunjalu pa ti koji se objavio rat Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na sudnjem danu bit će ti data sablja da vidiš da vidiš kako se boriti protiv Allaha subhanahu wa ta'ala a nema sumnje zamislite kakav će ishod biti kamata se dijeli na 72 vrste a da je najblaža od tih kamata onako onolika kao kada bi čovjek da nas Allah sačuva od toga počinio blud sa svojom rođenom majkom da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od kamati i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u aklu mali ljetim da je jedno od dijela kojeg čovjeka upropaštavaju jeste jedinje i metka siročeta jer treba da znaš dragi brate i sestro ti kome uzvišni Allah subhanu wa ta'ala dao priliku da sebi zaradi džennet odgajajući je tima treba da vodiš računa o imetku njegovom i da ga ne trošiš za svoje svrhe osim gdje kažu islamski učinjaci da ukoliko čovjek staratelj brini o jetimu da mu je dozvoljeno da uzme naknadu iz imetka jetima određenu naknadu kao recimo određenu svotu novca mjesečno zbog toga što ga on što o njemu recimo vodi računa i na taj način da uzme samo onoliko koliko mu je potrebno u u ostalim slučajevima kažu islamski učenjaci obaveza staratelja, obaveza onoga kome je dato povjerenje da vodi računa o jetimu, da vodi računa o siročetu, obaveza njegova je da uloži njegovi imetak kako mu je Allah subhanu wa ta'ala ostavio nakon smrti babi, da uloži njegovi imetak u određenu trgovinu gdje mu preovladava mišljenje da će moći zaraditi jetim, da obrne njegov novac i da na taj način zaradi za jetima i naravno sva zarada pripaja se i metku samog siročeta i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam وتولي يوم زحف i da čovjek pobjegne sa bojnog polja kada se sukobi sa nevjernicima sa Allahovim neprijateljima da pobjegne sa bojnog polja to je jedan od velikih grijeha i od dijela kojih čovjeka bacaju u propast zato treba da znaš dragi brate nije dozvoljeno da bježiš sa bojnog polja kažu islamski učenjaci da nije dozvoljeno da čovjek bježi sa bojnog polja osim u dva slučaja. Jedan od njih jeste da čovjek skreni sa da se povuče s ciljem taktike odnosno da bi sa druge strane prišao neprijatelju da ga iznenadi ili u tom smislu da to bude taktička varka i drugi slučaj kažu islamski učenjaci da čovjeku je dozvoljeno da se povuče i pobjegne iz bojnog polja u slučaju da se pripoji drugoj grupi na taj način da se izvuče recimo od svoje grupe koja je opkoljena na nekom brdu ili na određenoj koti pa da bi se povukao sa brda i pripojio se drugoj jedinici ili drugoj grupi muslimana obavijestivši ih šta se desilo sa njegovom braćom koja se ostala zarobljena odnosno opkoljena ali pod uslovom kažu islamski učenjaci da njegovo povlačenje u tom slučaju bude da njegovo povlačenje neće oslabiti muslimane. Međutim, ukoliko će njegovo povlačenje oslabiti, narušiti moral ili oslabiti s nekog drugog aspekta materijalnog ili tehničkog, u tom slučaju nije mu dozvoljeno da se povuče, nego mora da se bori dok ne bude poginuo na taj način uzdižući Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. Jer bježanje sa bojnog polja jeste poniženje za Allahu vjeru jeste poniženje za muslimana zato musliman ne smije da bude ponižen ni u kom slučaju kažu islamski učenjaci u komentaru kuranskog ajeta koga uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala spomenu u suri al-anfal al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima annak fikum da'fa Allah subhanahu wa ta'ala je vidio da ste slabi i sad vam je dao olakšanje ukoliko bude duplo nevjernika više pazite draga braćo i sestre u određenoj borbi u određenoj akciji duplo više u tom slučaju dozvoljeno je muslimanima da se povuku ali ako to nije takav slučaj nijekom slučaju nije to dozvoljeno i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam wa qadful muhsanati lgafilat al mu'minat i potvora potvora čestitih vjernica vjernice koji su gafletu od toga totalnom nemaru nikad im ni na um nije palo da bi mogle počiniti blud i neko dođe i potvori ih da su one počinile blud. E ovo meko bude potvorio vjernicu, a kažu islamski učenjaci, odnosno većina islamskih učenjaka da se to odnosi i na poštenog vjernika ko bude potvorio muškarca, vjernika, mu'mina u Allaha subhanahu wa ta'ala da je počinio blud, treba da zna treba da zna da je na taj način počinio jedan od velikih grijeha koga je ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo zajedno sa širkom, zajedno sa sihrom, zajedno sa ubistvom, zajedno sa jedinim imetka jetima, zajedno sa kamatom, zajedno sa bježanjem zbojnog polja. Molim uzvišnog Allaha, šanu, molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva, da nas udalji od svih velikih grijeha, a ako se sačuvamo od velikih grijeha, nadat se je da će Allah subhanahu wa ta'ala preći preko onih sitni koji se nađu između toga.